Book 2 97 კავშირები მეოთხე კავშირები 4 მას დაეძინა მიუხედავად იმისა რომ ტელევიზორი ჩართული იყო მას დაეძინა მიუხედავად იმისა რომ ტელევიზორი ჩართული იყო. ის კიდევ დარჩა მიუხედავად იმისა, რომ გვიანი იყო. ის კიდევ დარჩა მიუხედავად იმისა, რომ უკვე გვიანი იყო. ის არ მოვიდა მიუხედავად იმისა, რომ მოვილაპარაკეთ. ის არ მოვიდა მიუხედავად იმისა, რომ მოვილაპარაკეთ. ტელევიზორი ჩართული იყო. მიუხედავად ამისა, მაინც ჩაეძინა. ტელევიზორი ჩართული იყო. მიუხედავად ამისა, მაინც დაეძინა. უკვე გვიანი იყო. მიუხედავად ამისა, მაინც დარჩა. უკვე გვიანი იყო. მიუხედავად ამისა, ის მაინც დარჩა. ჩვენ მოვილაპარაკეთ მიუხედავად ამისა ის მაინც არ მოვიდა ჩვენ მოვილაპარაკეთ მიუხედავად ამისა ის მაინც არ მოვიდა მიუხედავად იმისა რომ მას არ აქვს მართვის მოწმობა ის მაინც ატარებს მანქანას მიუხედავად იმისა რომ მას არ აქვს მართვის მოწმობა, ის მაინც ატარებს. მიუხედავად იმისა, რომ გზა მოყინულია, ის მაინც სწრაფად მოძრაობს. მიუხედავად იმისა, რომ გზა მოყინულია, ის მაინც სწრაფად მოძრაობს. მიუხედავად იმისა, რომ ის მთრალია ველოსიპედით მიდის მიუხედავად იმისა რომ ის მთრალია ველოსიპედით მიდის მას არ აქვს მართვის მოწმობა მიუხედავად ამისა ის მაინც ატარებს მანქანას მას არ აქვს მართვის მოწმობა მიუხედავად ამისა ის მაინც ატარებს მანქანას. გზა მოყინულია. მიუხედავად ამისა, ის მაინც სწრაფად მიდის. გზა მოყინულია. მიუხედავად ამისა, ის მაინც სწრაფად მოძრაობს. ის მთვრალია. მიუხედავად ამისა, ის მაინც მიდის ველოსიპედით. ის მთრალია. მიუხედავად ამისა, მაინც მიდის велосипедит. ის ვერ პოულობს სამსახურს მიუხედავად იმისა, რომ განათლებულია. ის ვერ პოულობს სამსახურს მიუხედავად იმისა, რომ განათლებულია. ის არ მიდის ექიმთან მიუხედავად იმისა, რომ ტკივილები აქვს. ის არ მიდის ექიმთან მიუხედავად იმისა, რომ მას ტკივილები აქვს. ის ყიდულობს მანქანას მიუხედავად იმისა, რომ ფული არ აქვს. ის ყიდულობს მანქანას მიუხედავად იმისა, რომ ფული არ აქვს. ის განათლებულია. მიუხედავად ამისა, ვერ პოულობს სამსახურს. ის განათლებულია. მიუხედავად ამისა, ვერ პოულობს სამსახურს. მას ტკივილები აქვს. მიუხედავად ამისა, არ მიდის ექიმთან. მას ტკივილები აქვს მიუხედავად ამისა არ მიდის ექიმთან მას არ აქვს ფული მიუხედავად ამისა ყიდულობს მანქანას მას არ აქვს ფული მიუხედავად ამისა ყიდულობს მანქანას